Hey, hey, hey, hey, hey. Te necesito pues vacío me siento ya Será que no me alcanza? Jamás me vas a saciar Pero <laughs> creo que hoy sí, encontré todo lo que yo soñé Eres tú, tú me vuelves insaciable. Eres el snack que yo quiero comer. Uh. un bibimbap de sabor y placer. Cuando tú te acercas, quiero, quiero, quiero. Me desespero si te veo. Oh. ¡Ah! Bebió uno de tres cosas cinco, seis. te robó uno de mis tónicos. No te irás, no, no, quédate. Si te miro el tiempo, intento parar. Eres mía y nunca te voy a soltar. Tanto te necesito, me siento vacío Eres mi delirio, eres mi martirio. con oh, mi soda pop, eres mi soda pop. Eres demasiado, estoy fascinado. Con mi soda pop, eres mi soda pop. Pegadiza. Es infecciosa. <laughs> ¿Pueden hacer aparecer corazones? Oh, yo te quiero destapar y te quiero hacer bailar. Cuando tú comienzas a burbujear, ya mi piel se eriza. Vaya, son buenos, increíbles. ¿Y una banda de demonios? ¿Por qué? No me importa, un demonio es un demonio, los matamos. No, mucha gente. ¿Y si intentan matar a la gente? No parece que vayan a acabar. yo canso. Los demonios son buenos. buenos. No la hagas. No, no, no. Quiero ya beber, tengo mucha sed. Eres mi delirio, eres mi martirio. Oh, mi soda, Vienen tras los fans. Tenemos que detenerlos ahora. Estoy fascinado. todo por ahora. Nos vemos esta noche en el programa Jueguen con nosotros. Allá Boys los quiere. Eres mi soda pop. me encantó. La verdad, un mago también podría hacer algo así. No, eran demonios. Y vamos a matarlos. Prepárense para la batalla.